Instigate Mobile ընկերությունը Ստեփանակերտում պատրաստվում է նոր տարվանից օֆլայն դասընթացներ սկսել արցախցիների համար։ Դիմումների ընդունումն արդեն ընթացքի մեջ է։ Ընկերության Ստեփանակերտի գրասենյակի ղեկավար Արսեն Աբ รา համյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ տարիքային որևէ սահմանափակում չկա եւ դասընթացին մասնակցել ցանկացողները կարող են դիմել ընկերության գրասենյակ հարցազրույցին մասնակցելու համար։ Ստեփանակերտում ամենամյա դասընթացներ է կազմակերպում Իսցիգետ ուսումնական կենտրոնի հետ համատեղ Եվ այս տարի պլանավորել ենք, որ սկսենք դասընթացներ, բայց ցավոք համավարակի պատճառով մի քիչ հետաձգվել է եւ այս պահին մենք պլանավորում ենք հունվարանից սկսած սկսել դասընթացները օֆլայն ռեժիմով, այսինքն մեր գրասենյակում։ Ինստիգեյթի Ստեփանակերտի մասնաճյուղը շուրջ 10 տարի է ինչ գործում է։ Արցախում հիմնադրված առաջին IT ընկերություններից է։ Ներկայումս ունի 10 աշխատակից։ Պատերազմից հետո աշխատակիցների քանակը կրկնակի նվազել է։ Արսեն Աբ รา համյանի խոսքով նրանց մեծ մասը շրջաններից էին եւ այլևս Արցախում չեն բնակվում։ Բացի Ստեփանակերտի մասնաճյուղից ընկերություն ունի եւս 6 մասնաճյուղ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում։ Իստիգեյթի Արցախյան ներկայացուցիչը դասընթացների կազմակերպման նպատակներն է ներկայացնում։ Դասընթացի նպատակն է Արցախահայությանը զինել գիտելիքով, տալ ինժեներական գիտելիքներ եւ արդյունքում բոլոր մասնակիցները կարող են ձեր բերել ծրագրավորման գիտելիքներ, որի շնորհիվ կարող են Արցախում աշխատել կամ մեր ընկերությունում կամ տարբեր ընկերություններում կամ արդեն իսկ ունեցած գիտելիքներով հիմնել նորանոր ընկերություններ Արցախում։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում դասընթացների անցկացումը parberakan բնույթ էր կրում։ Յուրաքանչյուր դասընթացից միջինում 7 հոգի ձեռքբերված գիտելիքների շնորհիվ աշխատանքի են ընդունվել հենց այդ կազմակերպությունում ուզում եմ անպայման շեշտել, որ մեր ընկերությունում էական չէ թե մարդը գտնում է Ստեփանակերտում, Կապանում, Երևանում, թե այլտեղ, բոլորի համար աշխատավարձային կարգը նույն ձևի է, այսինքն կախված իրենց գիտելիքներից, կախված իրենց աշխատանքային փորձից, աշխատավարձը բարբերաբար աճում է եւ կարելի է ասել, որ այսօր այս ոլորտը աշխատավարձի առումով կամ այլ առումներով եւս առաջնային տեղերում է եւ ինքս վստահ եմ, որ ցանկացած մարդով կմասնակցի մերասընթացներին, ձեր կբերի համակարգչային ծրագրավորման գիտելիքներ եւ ձեր կբերի ինժեներական հմտություններ, ու այդպիսով ինքը կկարողանա իր տեղը գտնել ոչ միայն մեր ընկերությունում, այլ նաև այդ հմտություններով կարող է տարբեր այլ IT ընկերություններում եւս աշխատել։ Վերջին տարիներին Արցախում գործունեություն ծավալող IT ընկերությունների թիվը աճում է։ Instigate-ը նրանց մեջ իրեն մրցակից տեսնում է։ Այսու ամեն IT ընկերություն ունի իր ուղղվածությունը։ Կոնկրետ մեր մասնաճյուղը մեր մասնաճյուղը զբաղվում է web եւ mobile application-ների նախագծմամբ, ինժեներությամբ եւ այն ծրագրավորմամբ Իրականում մրցակցությունը իր դրական կողմերն ունի, այն զարգացման դինամիկա է ապահովում, եւ մեր զրուցակցի խոսքով լավ է, որ արհեստավարժ մասնագետներ շատ լինեն։ Իսկ շուկայում մրցունակ լինելու համար իրենք իրենց մեթոդներն ունեն։ Արսեն Աբ รา համյանը չհանրայնացրեց դրանք, ասելով, որ գերադասումը գործով ցույց տալ կազմակերպության մրցունակությունը։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական